Прашање број 9. Што додаде Лео за да го заштити профилот? Еден мал подсетник, нешто што само тој може да го користи, како неговото око или лице.